kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Pak Barno di Cepu dengan judul Misteri Sirep Begonondo. Nondo. Yen aku saben ngrungokno radio istana sing acarane sajian malam Jumat, aku seneng banget. Malah-malah aku kepingin nulis cerita kanggo kabeh pendengar jimat lan jimaters. Yo iku nyeritake lelakon sing tak alami. Kedadian iki tak alami tahun 1990 loro. Aku wong orang duwe. Urip kanggo mangan wae tansah kekurangan. Anakku loro isih cilik-cilik nanging mergawe apa wae tak lakoni kanggo nyukupi anak bojo yen ana proyek bangunan aku mesti melu nguli nanging yen ora ana sakliyane becak aku biasa manul ana ing pasar iku wae kadang kala isih kurang kanggo mangan amarga aku yo seneng main kopek lan tombok nomor utawa SDSP sakliyane mergawe abot kaya ngono iku kadang kala aku golek rosok lan nyolong utawa maling barang liyan. Wengiku dan rimis-rimis. Aku isih nunggoni becak ana ing ketapang. panggon biasa olehku janggol golek penumpang. Nanging nganti jam 10 wengi ora oleh penumpang belas. Karo linting bako angen-angen ing jeruwati. Hmm. Urip kok kaya ngene rasane. Mangan opo sesuk bojo lan anakku. Becak kawitawan mau mung oleh duit telung ewu lepis. Duit sak menuh iku pancing dinggo nempur lan blonjo cukup ning kanggo bayar sewani becak durung ana. pirang-pirang dino iki tokenku nguber lan nagih mergo wis pitung dino aku durung iso mbayar biasane yen rimis-rimis ngene iki aku budal mlebu kampung golek wong sing leno nanging aku isih ndredeg yen kelingan winginane diuber-uber nalika nangan arep nyolong karo wong kampung untung wae aku isih selamat lan ora kecekel Ora mikir suwe aku banjur ngontel becak karepku go arep golek sasaran. Aku tumuju ana ing bong londo. Becak tak parkirake ana pinggiri cungkup sak pinggiring penduso. Yen gawa becak, sapa ngerti aku mengko bisa nyolong barang-barang sing gedhe. Contone, ing sak ngisore pendusa iku ana pacul gumletak. Aku banjur mlebu ing kuburan. Kuburan kuna peteng, nanging aku nggawa senter. Lagi wae teko ing sak cedhake wit gedhe, aku mambu wangi. Aku mandek lengak klenga Ya rada merinding, nanging kudu piye meneh wong wis nekat lan moto peteng. Suara asu kok njuguk ora gelem leren. karo bangsa demit mambu wangi ku mikirku ana dedemit sing arep nyedak nalika tak enteni rada suwe bareng tak rasa-rasake jebule ku ambune kembang wangi amarga ing cedhak kono ana kuburan anyar bareng tak sentri jebule bener ana kuburan anyar kuburane sapa? Aku ora ngerti. Eling omongi Mbah Buyut nalika mejang aku menehi ilmu. Sirep Bigunanda, japa mantra iki bakal sempurna yen kuwi suwek saka wong sing lagi bubar mati, Lek. mikir suwe, aku banjur njupuk pacul ana ing sak cedhake penduso. Ati pancen wis tak tatak-tatake yen arep nduduk kuburan. Mikirku yen ana dedemit bakal tak jalui nomer, nanging belas aku raruh dedemit. Ing jero ati ana rasa ndredeg nanging piye meneh wis kebacut. Aku tetep maju. Kuburan banjur tak duduki. Suara asu juga kaya-kaya menging anggonku maculi. mambu wangi rada ilang sing krasa mung ambune amis lan badheke batang nalika papan tak buka rodok uel rasane tangan lan sikilku mergo lagek pisan iki aku nglakoni sing kaya ngene iki nalika tak buka ambekanku rasane sesek nanging tetep tak empet aku banjur nyuwek morine mayit iku mau ora lali aku njupuk gelu sing ana ing cedhak sirai Naliko aku wis entuk sing tak karepno papan banjur tak tutup lan tak balik ke asali. Aku banjur munggah lan nguruki kuburan iku meneh. Leren sedelok ana ing pinggir wit asem. Ing batinku aku pingin jajalan buktekno omongane Mbah Buyut mandi tenan apa ora. Jopo montroni sirep begonondo sing diwejangke aku. aku banjur mlaku mlebu kampung lan golek omah sing tanggep sugih ing mburi omah gedheku mau aku nduduk ngrapal japa mantra sing diwarai simbah buyut Sona matekat jiwewe putih, yo ajiku sirp begonondo. Sopo sing isih melek bakal ketiban ajiku, nganti turu kepati. Ajiku sirp begonondo, tak sauri wedi, tak sauri wedi, tak sauri wedi, tak sauri wedi. Mbok suwe aku ngenteni. Aku kuwatir aja-aja isih ana wong isih melek suwean moriku banjur tak nggodhet. Aku langsung mara lan nyongkel lawang. Nalika aku iso mlebu ora nyono ing cedhakku ana sing anjlok. Saknalika iku aku kaget banget lan arep mlayu. Bareng tak waspadake jebule mung kucing. Ing jero ati mung misuh-misuh, aku banjur golek barang-barang sing tak rasa iso didadekake duit. Ing jero omah kuno kabeh wong padha tur kepati. Nyoto lan nampuh japa mantra sing diwarai simbah. Aku banjur njupuk TV lan radio tip mergo barang-barang iki sing gampang didol. Aku banjur mlaku metu balik moro ing panggonane becak sing lewati ing jero kuburan. Barang-barang banjur tak go mulih, tak tumpak no becak. Sak tekoni ngomah, aku banjur ndodok lawang. Ora suwe bujuku mbuka ake. Naliko TV lan radio tip sing buntelan tak go mlebu mah, bujuku kaget lan ngomong. Mas, barang sopo iki sing bawa colong menek? Apa kue raka polan wedi? Yang ringinane digudak wong sak kampung. Jawabku naliko iku. Wis, ora usah kakean omong Dik. Lawange nang ditutup meneh. Bujuk njur nutup lawang karo ngomong. Wis, Mbok. Mas, masian kue ora kena dikandani bojo ya wis. Barang-barang iku mau banjur tak singgahno ing jero kamar lan tak tutupi. Amarga aku ora kepingin anak-anakku ngerti tumindakku sing kaya ngene. Aku banjur mlebu kiwan salin mergo klambiku rusuh, gembel endut kabeh. Sak bubare salin aku banjur leren gletak lan keturu. Rong dina sakbubare kedadian iku barang-barang banjur tak dol entuk dhuwit 320.000. Mergo nalika semono TV warna larang regane. Pesene bojoku aku ora oleh nglakoni nyolong meneh. Mergo bojoku kuwatir yen mengko kecekel. Telung minggu sakwise kedadian iku dhuwit oleh kuadol TV wis entek. Ya piye meneh lawang wong dhuwit panas sak tenane aku wis ora kepingin nyolong meneh. Nanging mergo saka kahanan sing meksa aku kudu nglakoni tumindak sing ora bener kaya ngono iku. Pe urip bebrayan. Apa meneh saiki aku duwe gembolan sing jare Mbah Buyut biyen suwean mori lan gelu iki yen digawa apa meneh diwatek japa mantrane wong ora bakal bisa ndeleng. Jam setengah siji wengi aku amping-amping ana ing desa Jatirejo. Amarga awan desa kono wis tak tuju. Swara asu ing desa kono kaya-kaya wis ngerti tekaku arep tumindak ala ing desa kono. Ing jero batin aku mung misuh. Kurang ajar kirik, kirik kurang ajar. Nanging ing batinku, aku go njaluk keselamatan muga-muga ora konangan wong. Aku banjur mlaku tumuju ana ing mburi omah sing arep tak leboni. Nanging jebule omah iku lampu njero isih padhang. Piroku wong sing duwe omah ijik melek. Rodok suwe anggonku ngenteni lampu kok ora dipaten-pateni. Banjur aku maca japa mantra Sirep Begonanda. Sonama tekat jiwewe putih ya ajiku Sirep Begonanda. Sopo sing isih melek bakal ketiban ajiku nganti turu kepati. Ajiku Sirep Begonanda, tak sawuri wedi, tak sawuri wedi, tak sawuri wedi. Tak sawuri wedi. Sawise Jopo Montro tak waca aku bandek saka panggonanku. Nyekeli linggis cilik sing tak goh saka omah. Omah gedhe iku banjur tak inceng. Kayane wong sing ing jero omah wis padha turu kabeh. Jendela banjur tak congkel. Rodok suwi. Nanging akhirnya bisa tak buka. Alon-alon aku banjur mlebu omah golek barang sing tak anggap ana regane. Ora buak mbuak wektu aku banjur ngangkat TV, tak toke lewat jendela. Aku banjur mlebu ing mah mburi njupuk beras sak-sak, uga tak toke lewat jendela. Aku banjur mlebu ing jero kamar, wong sing duwe omah turu kepati. Alon-alon aku mbukak lemari. Jebuling jero ana dompet lan emas-emasan akeh. Atiku rodok ndredeg nalika aku njupui emas-emasan. kuatir yen wong sing duwe omah iku tangi. Cepet-cepet aku banjur minggir saka kono. Karepku ndang gage metu. Aneh. Aku mlaku rono rene kok ora roh dalane. Jendela sing tak buka mau mbuh nang endi? Nangsaku kok ana sek sing ombo. Nalika arep moro ing lawang katone uga ana jurang sing jero. Atiku tambah bingung meneh. Rono rene ora bisa metu. Ing jero ati mung batin. aneh ing jero omah iki. Tak jajal lewat lawang omah mburi, ing kono uga padha wae kaya-kaya mburup-mburup. Tambah bingung lan campur wedi sak tenane sing tak lebon iki omahe sapa? Barang-barang wis bisa tak tokke ning aku kok ora bisa metu. setengah papat esuk nalika kira aku kaget lan campur wedi mergo sing duwe omah tangi nakoni aku wong tua sing duwe omah iku bomong pun dangu ta mas sampean teng riki sempuntene mawon kula sare mboten ngertos jenengan dugi e aku ora bisa ngomong apa-apa sak tenane aku arep nglawan lan mlayu nanging kaya-kaya awak iki ora duwe daya rasane otot bayuku kaya-kaya dilolosi. Mandeng wae aku ra kuwasa. Akhire aku mung pasrah nangis njaluk sepura marang wong iku mau. Sepurane nggih, Pak. Kula ingkang lepat. Wong tuwa iku banjur ngomong, "Pun mboten menapa monggo pinarak riyin. Aku banjur cerita kabeh lelakon uripku. Wong tuwa iku malah apik mulih wae aku disangoni duit lan beras sak sakon gawa." aku mung dikon tobat lan ora kena ngene meneh saka kedadian iku aku banjur sadar sadar lan sak sadar sadare iki cerita nyata saka aku mbarno ing cepu eling dulur malam Jumat nok Jakarta Jumat sore Bali nok Bojonegoro acara jimat panggone nok istana pancen tampil beda yen liyane ora padha Jarene jimatres iku imitasi bersama tim jimatres.